Estatu batuetan, amala urteko gazte bat joan da eskolara, berak fabrikatu zuen ordulariarekin. Ziek, fabrikatzeko gai doez? doez? Zer da? Pazientzia. Iten duzu erronda bat, emeiten dituzu zen bakiak, eta iten dituzu lezegi. Ba, eta gero blanetan bat, zen beti iruak edo lagua. Eta ba, eh. Emeiten eh, bai. bai. <laughs> ah, ah, duzu zure egiazkoaren ondoan, eta... Ba, eta beti, beti, beti, beti, beti, beti, Eta arazoa da, beraz, amed, etorri delarik beraz eskolarat, eta bere irakasleak uste ukandu leher gailu bat zela. Eta polizia deitu du. Eta egiten, eh, aur bat ez du eh, ikastola uh, eh, bombardazia. Ba batzuk ez du bali madute maite ikastola. Zuk ez duzu maite ikastola? Ba, maite dut. Nik ez, nik ez. Norbait, beste norbait maimazen, be, berdin eginen zuen. Ez? Ene ustez, deitu dute polizia musulmana baitzen? Ez, mez da bada, bu e, e hor pasatu da. Charlie Hebdo. Da, egin e, dute gauz bat. bai, uh, e, arabien gainean, basen, empano, je suis arab. ez eza bi musulmano batzuk egin duteako denak hau eginen dute. Eh, denak hau egiten dutela. Hordian gio, jakintzazie bost polizia etorri direla, Eta bere eta zerran dute. Zien ustez justuki, musulman guztiak bombak emaiten dute? Charlie Hebdo gauza. Zta denak pentsatzen dute ez zirela bilak, baina eh, badira izigarria bilak. Eta mutiko hori, guai, zien ustez, sufritzen du edo nola bizitu hori? Ski. Gaizki, zta denak hartzen dute uh, eh, ezabil bat uh, bezala. Kapuz denen hain kinean? Bai, rugbia bai aipatuko dugu ziekilan. Interesatzen zauzio edo ez? Ez! Zein ekipa da aziendako okupartan? dako? Frantzia. Frantzia. Ah, bai? bai? Bai. Edo All Black. Badira batzuk, badira talde batzuk, sustut bat. Pazifikoko egialdeek baute dantza berezi bat. Uf, bitxea da. Noa da izan da? Kamate ez? Kamate. Aka. Aka. Matxaren eh, astapen. Bitsi Nolaz? Baila, basak idoli duzte. Zer da justuki dantza horren helburua? Eh, ba, beste, beldurra araztea besteak. Bai. Eta beldurtzen zitu? Ez. Bate? Ez. Transformatzen dira pixka bat ez duziatxe maiten? Bai, bai. Eh? Bade amenek? Nahi dute besteak destabilizatu eta gero galtzeko bainan. Batzutan ez amartxan. Eta bat jikoriek eh, beste batzuk ere iten bai. bai. Mahats biltzeak, beraz, mahats biltzeak badira bai gorri aldean. Jadanik, harri, tu zirezte mahats biltzen? Bai, bai. amatxiren bai. utxan. Nola da mahtsi bat, zien ustez? Mahats ondoak nola dira? Ipiak. Badira ondiak, eh? Mujuan batzuk, eh, nahi. Joiten dira mujuan hor. Igotzen dira Eta mahatsa, ze kolorekoa da nola da mahats bat? Bela, dosuria. Berdea, Beltza, ongi, ongi... Berdea. Eta zeiten da, matxarekin? Ahnua. Ahnua, uh, matx diusa. Ze ahnu mota bada? Gorria. Jose. Jose, nola gaiten da euskaraz? Uh, Josia. Bo eta ziek arnoa maite duzia? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bo, me da arnoa ez dela bat ere ziena dinaren zatera. Ez. Zer? Ez utxeko lan maitatuko. Handituko ziste laika, maitatuko duzi edo ez? Ez. Ez. Ez egin, ez egin, ez ez ez egin, ez egin, te egin, ez egin. Zuk, uste dute dira intelligenta. Guter du behar. Ba, jola. Kuxa, usien hola iten den arnoa jastatea? Da gero, bat bezala hor horzen gainean. Zien ustez badea adin bat, ahnoaren jastatzeko. Bai, bai, mesorti. Ez, ogoita bat. Ogoita bat. Ez, mesorti, mesorti. Mesorti. Eta bai. egiten alduzu nahi duzu nahi. Ego egiten eta, eta panaxe. Nenjikar. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Daire gauza hor. Ez, xarbitzen duzula da zinuxor. Batik uste dira, dela lirian jadu xabraz edaten dute. Gero ez dute maite. Eta bier ere. Ah, hori ere maite duzu? Ah, ez da. Te xo hau ditu eta burre jalintzen.